www.paltal.com soba put vjernika put vjernika portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetno Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Evo nas 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. U oči još jednog velikog praznika srpskoga poklenjamo srpskom je narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Turcima osvetimo na ovom prostoru. Turcima osvetimo na ovom prostoru. Turcima osvetimo na ovom prostoru. Sad ćeš vidjeti kako ajet momi tiču. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Napravimo anketu po Bosni. Pitaj svakog penzionera čovjeka. Voliš li ovu državu? Če ne volim. Mrzim je. Svi kažu lopovi. U čemu je razlika ako to kažem ja, da je lopov državnik? I ako to kaže običan, ili neobičan, čuje običan, kaže, evo građanin, neko drugi, ja kad kažem da je lopov državnik i da varuje ovaj narod, e, ja hoću da se dignem protiv države, a kad to kaže običan seljak, nekakav tamo, jel da, e, to nije onda problem. Gdje je sloboda govora? Gdje je šta je sad sa demokratijom? Vladavinom naroda, jel da? U šta ovi naši pozivaju danima naši po novim znacima. السلم كبته الكبرى أظهرها الغرب لنا البشرى من بعد العسر لنا اليسرى والقلب يغشي Svi putevi će biti zadrpani. Ostaje samo trud vjernog ljubavnog. والقلب يغشيه المكر السلم بأن تتبع أمريكا أن تلقي البكسي والبيك أن تصبح جل أمانيك حب أنغام سكر حب أنغام سكر ne zna NATO gdje je Ratko Mladić, a znaju svi gdje je Šeo Sama Bin Laden bio. Svi su znali. I Ratko, Ratko su došli, samo eto, držali su Lizo, policajat, kornet, sladoled i ugledao Ratka. Ratko, ćeš li ti jedan liz? Haj salama. E, ti si mladić. Šprdaju se. Igraju se sa cijelim, sa svim onim koji smatraju da je ovo nekakva stvarno akcija urađena. A še u sami bin Ladenu ulaze jer znaju, znaju da onaj neće dići ruke. Zato su ušli onako, ako su ušli. Onaj ne diže ruke. Onaj diže ruke samo na prvom tekbiru. Allahu akvar. To je to poslije se samo diže i okreće cijel tamo gdje treba. I mi smo ponosni ovakvi. Ovo su naše dalje. Ovo je naša ulema. Ovo su naši ljudi. Ovo su naše ljudine. One koji vas 20 godina ubijaju vaše vojnike, a ne žene i djecu kako lažete. A na očigled čitavog svijeta vi ubijate žene i djecu. I terorišete i podnećete bombe i eksplozive, a ne mi. Mi naša ulema. I onda kažete to ste vi uradili. Vajam kurune, vajam kurullah. Allahom se sve mogućim kunem. Nećete dugo ovako. طاول في الحرب فمالنا يا كفر قليلا أوهنا إنا للموت ولدنا ونسابق في هذا الفخر ونسابق في هذا الفخر طاول في الحرب ثمانن يا كفر قليلا أوهن إنا للموت ولدنا ونسابق في هذا الفخر ونسابق في هذا الفخر سنشن الغارة والغارة وسنكمن في كل مغارة والموت سنقتحم غماره وسننشد مولانا النصر وسننشد مولانا النصر Pa ماشي مدرستي mudrosti nas hiljada i hiljada muslimana zbog vaše mudrosti, to jest gluposti. Hoćete li jednom nekog odgojiti da ustane i kaže stani malo, stani malo mitre i zorene, ne može više ovako, zvukat, nego smo zadovoljni, pravda je zadovoljena, ratko je uhvaćen. I su ti kompetentan da govoriš za ubijenog srebrničana, ha? Dođi na kabur, nek ti ona govori, ili oko. Njemu su urezali krst prije ubijstva, njemu su uzeli dijete i stavili u reru da ovo gledao da ga peku, da ražan. Njemu su silovali majeku, ženu i tetku na njegovim očima i njega su ubili. Šta to ti za njegovo ime govoriš, jel? Ko ti daje pravo? Ko ti daje pravo? Ti govoriš o oprostu i pomirenju i suživotu. S kim? Evo s kim živimo. Glavni motiv nam je da stvorimo tu srpsku državu na ovim prostorima i da konačno se razdvojimo ti fanatika, valija, islamista koji nam zagotkavaju život, a nadamo se neće do vijeka to raditi. Da će im uskoro kraj biti. Na milijone ih se danas diglo. Na milijone ne mogu reći. Diglo se da kažu mi smo četnici. Ja da mi ibni للنبات حامل القرآن يا مسلمون توحدوا في خندق يا مسلم جدر المذلة لا تدك بغير زخات الرصاص والحر لا يلقي القياد لكل كفار وعاصي وبغير نضح الدم لا يمحى الهوان عن المواصي نعد العدة ونسمع العالم أجمع أننا قادمون وأننا نقول بكل أفواهنا يا بلاد الوحي صبرا يا بلاد فإني مقدم نحو العدا بمليئة الأطنان سيارة تشفي غليل موحد وتسوء كل منافق خوان يا لائمي إني نصير عقيدتي من يهدي الله فلا الشيطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Hvala Allahu te bareke u ta'ala na blagodatima Islama, imana, Zahvaljujem on koji nam posla poslanika Muhammed a.s. Zahvaljujemo mu na uputi i na blagodatima koje nas obskrbljuje, nama poznatim i nepoznatim. Zatim, poštovani džemate, draga moja braćo i plemenite i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Prije svega halalite što sam malo kasnio, bio sam u džemati, imao sam drž, pa sam malo, ovaj, malo sam okasnio, a s druge strane, i hvalite mi malo, vjerovatno ćete tokom desa čuti, jel da moje šmrcanje, malo sam se prehladio, pa nadam se da mi nećete zamjerovati. Tema kako sam stavio, jel da, mnogi bi rekli, kažu, da kažu, šta mi imamo sa ovim, šta mi imamo sa ulaskom Evropske, e, Srbije u Evropsku uniju, šta imamo mi s time što je uhapšen ratni zločinac, pa je da ljudi, ljudi, amin, ljudi svašta lupaju, jedni kažu pa i od bošnjaka, jel da, i od muslimana, pravda je na ovdje bila zadovoljena. Međutim, mi uz Allahovu dobrotu, volju i pomoć ovo gledamo kao veliko, veliko, veliko crveno svjetlo za islam i muslimane na cijelome Balkanu. Zašto, braćo, govorim i sestre, Zato što se ovo pitanje hapšenja, a nećemo reći hapšenja, nećemo reći ni privođenja, nije to ni hapšenje, ni privođenje, nego ajde odvođenja jednog mutanta, jel da, na njegov, pod navodnim znacima, zasluženi odmor, odvođenje u bolje doktorske rezidencije, jel da, da bi se mogao čuvati, sve je drugo, samo hapšenje i privođenje, i privođenje nije. Pogledajte braćo moja, Srbija kako jeftino, kako jeftino ulazi, kažem jeftino, džaba ulazi u krstašku uniju, Evropsku uniju. Navodnim hapšenjem jednog od ratnih zločinaca, Srbija je već na pragu, kuca na vrata, ona je već za vrata, ali eto, kuca na vrata Evropske unije. I niko ne vidi, niko ne vidi da danas diljem Bosne, Balkana, Srbije, Beograda, Lazarevca, Niša, na milione i milione ratka mladića hodaju nevjerujući u sistem ne vjerujući u državu jasno i glasno propagiraju ideje koje su kao navodno zbog kojih eto sudi hag jel da? zbog kojeg sudi hag ratnim zločincima i ti ljudi danas javno marširaju sa kokardama na glavama sa, e, eh, sabljama u rukama i to na očigle čitavog svijeta propagiraju ideju nimalo za nas, jel da, strašno da kažem, ideju ubijanja muslimana, islama i muslimana. Znači, poslije Ratka Mladića, Srbija sad dobija nagradu, ulazi u Evropsku uniju, navodno više nema Ratka Mladića, nema ratnih zločinaca. A danas, ne samo danas, samo su izašli svoj jazbina na milione i milione oni koje će Evropska unija primiti u svoje okrilje. Jer onda treba biti posebno pametan da se vidi o kakvoj se ovoj Evropskoj uniji u stvari radi. U Evropsku krstašku uniju. To je jasno i malom djetetu. Međutim, Srbija ulazi u Evropsku uniju, pa makar imala i milione, milione sljedbenika i gori i i žešćih od Ratka Mladića. Ja bih više volio da je uhvaćen pod navodnim znacima Milora Dodik, jel da? To bi onda bilo, eto, nešto. Makar bi se malo usporila ta srbizacija ove napaćene Bosne. I pogledajte kartu, pogledajte kartu koja je e, u e, Bosni i Hercegovine sa dijelom gdje je federacija. Svudje ćete vidjeti i na internetu i u novinama i u knjigama Srba da je ona obilježena zelenim slovom zelenim, zelenim zelenom bojom daleko od akcije slične hvatanju šija u Save bin Ladena Allaha molim da ga podari džernetom Firdausom mladićevo hapšenje je potpuno i malo djetetu jasno iscenirano muslimanu kada ulaze u kuću pogledajte kako ulaze gdje je danas sipa Gdje je danas u Bosne Sipa da prevodi i da privodi zbog ideje ovoliki broj četnika? Gdje je Sipa da ih prevodi? Da ih odvodi, da im ulazi u stanove? Evo, imaju ideju četništva. Jer se naša braća muslimani danas ovdje u Bosni obtužuju i osuđuju na dugogodišnje robije i prijeti im se i ulazi u stanove u kuće samo zbog ideje koju nosi ko? Neko tamo, terorista neki, jel? Pa gdje su ta mjerila? Zar je ova policija samo radi nas ovde? Dok mi ne možemo ni akiku zaklati, ne možemo nigdje sjest razapeću bilo gdje u Bosni, da odmah neće doći 10, 20, 50, 1, 2, 3, nije bitno. Misleći da mi, eto, da će naši sendvići i naše ovce lete u zrak. Ne možeš pojesti komad mesa da ne dođe on, da ti ga prošljuha. A s druge pak strane, ne smije niko da uđe u pale, koje su danas preplavljene četnicima, I to omladinom koja, šta? Koja uopšte ne sjeća se rata, ne znam šta je rat. Obratite pažnju kada, ako gledate, pratite. To riječi, hajdi, recimo nacionalizma, šovinizma, fašizma, terorizma, izgovaraju omladinci od 13, 14, 15 i 16 godina. Uopšte ne znam šta je rat. Šta je ovo? Ideja koja je tekako dobro zadojena, zadojena i spremna. Zašta? Za koga se sprema ta ideja? Za Hrvate? nemojte mi reći, sprema se za ovaj komad zemlje koji sam vam rekao oboje na kartama federacije. Da je ovo prevara stojeća, ovo samo budale ne vidi. Rekli smo kako Evropska unija prima hiljade mladića četnika u Evropu i to veoma jeftino. Na, po cijenu samo jednog, hajde recimo umobolnog čovjeka čija se čerka ubila baš njegovim pištoljem. <laughs> Nije ništa slučajno. Na, jel da? Veoma jeftino. Za jednog čovjeka primit ćemo milijon četnika u svoju uniju. To isto kad bi jedna armija zarobila jednog generala druge armije i onda svjesno pustila svu armiju sa svojom konjicom, pješadijom, tenkovima u svoju zemlju da uđe neometano. Apsolutno isto.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 O vjernici, nemojte uzmati zaštnike jevreje kršćane. Pa onda kaže, eulija e ba'duhum eulija u ba'd. Oni su sami sebi zaštitnici. Zar ne štite jedan drugog? Kako možeš povjerovati da je Tadić, da se Tadić hvali čovjeku koji je ostavio hiljade i hiljade srebrničana da budu ubijeni kao divlje zvijeri zbog njihove krivice? Ostavio da budu ubijeni i Tadić njemu kaže evo uvatili smo onog koga si ti pustio da ubija, da kolje čitavom Bosnom, da siluje, da pali. Evo sad smo ga uhvatili, ne znaš. 1993. godine bombardovali položaje, kao što danas slučajno ponovo promašiš u Afganistanu i ubiš je 12 djece. Da Bog da je Allah ubio. Da Bog da Allah ubio onog koji je stisnuo ono dugme. Pa eto opet raketa promaši i ubi djecu. Šta je sa nama muslimanima, gospodaru Varša veličanstveno? Sva se mjerila poremetila samo zato što nemamo imana, što nemamo ljubomore prema Allahovu vjeri. Jer da imamo ljubomore prema njegovoj vjeri, on bi nam dao da vidimo, da vidimo šta se nama sprema i šta nam se radi. Uzvišeni kaže da su oni zaštitnici jedni drugima. Da oni jedni druge štite. I gledajte, dokle će bošnjaci Dokle će bošnjaci i njihove vođe gledati kako njihove vođe i hođe samo sjede kraj kaburova i upozoravaju mrtve mrtvom ovaj ajet. Kako ćeš, citiraj ovaj ajet onom ubijenom srebrničanom. Šta kaže Mladić, pravac potočari, pravac muslimani kako je on smatrao, zvao se, ne zvao, bio ne bio sunećen, samo Mohamed, kolji Šta je se to desilo sa ovim suživotom tolikim? Toliko su nas volili da kreviše da nas poubijaju, iako smo im se neštima, ali bili, da smo bili vlasi. Ma nismo imali se slavom ništa. Pa opet, iako smo tako bili tolerantni, jel da, komunisti smo bili, ateisti, prihvatili kao svoje komšije, vjerovali im, pobiše nas i poklaše, sve. Šta je se nama? I to radimo ponovo isto. Ponovo smo mi najglasniji za suživot. Kažem mi, jel da? Ovdje živim. U toj većini ovi ljudi koji pamet ponovo isto. Ponovo isto se dešava. Pa je li moguće? Je li jedno vrijeme da se ne upozoravaju mrtvi već živi? Je li moguće da vođa jedne islamske zajednice radi stvari koje ne da nemaju nikakve veze sa islamom? nego radi stvari od koga se čovjek stane pa se pita, pa je li ovaj čovjek uopšte normalan? Pa te vaše mudrosti nas koštaju glava hiljada i hiljada muslimana zbog vaše mudrosti, to jest gluposti. Hoćete li jednom nekog odgojiti da ustane i kaže stani malo, stani malo mitre i zorene, ne može više ovako, dokad? Nego smo zadovoljni, pravda je zadovoljena, ratko je uhvaćen. I su ti kompetentan da govoriš za ubijenog srebrničana, ha? Dođi nad kabur, nek ti on odgovori. Ili oko. Njemu su urezali krst prije ubijstva. Njemu su uzeli dijete i stavili u reru da on ugledao da ga peku, da ražan. Njemu su silovali majeku, ženu i tetku na njegovim očima i njega su ubili. Šta to ti za njegovo ime govoriš, jel? Ko ti daje pravo? Ko ti daje pravo da ti govoriš o oprostu i pomirenju i suživotu? S S kim? Evo s kim živimo. Na milijone ih se danas diglo. Na milijone slobodno mogu reći. Diglo se da kažu mi smo četnici. Srpska se truba s Kosova čuje. Mož, žica, sred u centru Beograda. Prijestolnice Kufra koja je direktno učestovana u ubijanju, ispliranju, isprovođenju i e, logističkom podrškom podržala ljude koji su učinili zločine ovde u Bosni. I u Hrvatskoj, i djevojčite. I gledajte, kako su tek sad od njega napravili heroja. Tako Srbi rade, tako nevjernici rade. Napravili su Milošević i ostao heroj. Od ovog su napravili heroja. Jer uopćen, onda kad pod navnim znacima više nije u stanju razazljati, meso od krompira. Kad je uopćen? Kaže, nije se opirao. Pa ta se treba opirati sa tri možda na udara. Pogledajte ga kako hoda komutant. Umeredio se ugaće u sudnici. Šta će ti takav? Niste ga mogli uhvatiti, jel? Samo bošnjaci ne vidi. To govori upravo da ovom zločincu nije dozvoljeno poniženje. Šta govori prilog ovom? Pa evo danas, nije mu dozvoljeno poniženje. Kada hoće da naprave heroja i mitu narodu od njega, tad ga oni kao ufol uhapse. Ne zna na to gdje je Ratko Mladić, a znaju svi gdje je še u Sama Bilani bio. Svi su znali. I Ratko, Ratko su došli, samo eto, držali su Lizo, policajat, konec, sladoled i ugledao Ratka. Ratko, ćeš li ti jedan Liz, haj sa nama, e, ti si Mladić. Šprdaju se, igraju se sa cijelim, sa svim onim koji smatraju da je ovo nekakva stvarno akcija urađena. A še u sami bin Ladanu ulaze jer znaju znaju da onaj neće dići ruke zato su ušli onako, ako su ušli. Onaj ne diže ruke onaj diže ruke samo na prvom tekbiru. Allahu akbar to je to. Poslije se samo diže i okreće cijel tamo gdje treba. I mi smo ponosni ovakvi. Ovo su naše daje. Ovo je naša ulema. Ovo su naši ljudi. Ovo su naše ljudine. One koji vas 20 godina ubijaju vaše vojnike, a ne žene i djecu kako lažete. A na očigli čitavog svijeta vi ubijate žene i djecu. I terorišete i podnećete bombe i eksplozive, a ne mi. Ni naša ulema. I onda kažete, to ste vi uradili. Vajam kuruna, vajam kurullah. Allahom se svemogućim kunem. Nećete dugo ovako. Nećete dugo ovako. Uzvišeni te bareke o tala. Kada hoće da uzdigne svoju vjeru. On pusti da se nevjenici toliko osili. Toliko osili. I da toliko dovedu u beznađe njegove robove. Misleći da su u beznađu. Da tad njegovi robovi upravo tad se oslone jer je uzvišeni Tebareke Oteala šta pripremao za te momente pa su mnogi ostali nisu htjeli da se pripremaju mislili su da ova vjera neće da hoće vallahi hoće hoće Rimom će se proći, kaže Allah Allaho poslanik ali selatu wassalam ne znate dobro he vi se spremate a Rasul ali selatu wassalam vam rekao ono u šta mi vjerujemo Tenkom protiv akide ne možeš ništa. To zapamti, dobro. Slejperom protiv akide ne možeš ništa. Mi nismo ratko. Nismo kao divlje zvijeri. Da laudamo. Ne volimo nepravdu jer ne voli ni naš gospodar. Ali vi primate i pogledajte kako ih primaju. Na milijone četnika, nepravedni ljudi, zločinci, podržavaju kuf, zločin. Podržavaju, I onoga koji kaže da ne priznaje sudove, a ti moraš priznat, ne moram i neću nikad. Sud pripada samo mome gospodaru Tebare Kevoteala. Ovog se ja suda bojim. Naivni bošnjaci će sad vidjeti prijatelje u Srbiji. Jel da? Sad će vidjeti, evo, sad će se ruke pružati, sad će se grliti, evo vidiš, ispoštovali smo, i mi smo članci u član Evropske unije, i ovim hapšenjem naivni bošnjaci vjeruju, to sam ubjeđen, da njegovim hapšenjem želi se kao reći da više nema opasnosti za islam i muslimane. Nema zločinaca, evo ga. Ratko je sklonjen, samo se oko njega vodi. A što poslije Ratka ostaje milion Ratkića, to nema veze. I pogledajte, poslije Ratka, Ratko. Nadam se da ste me shvatili u dvosmislenom značenju ovo što sam stavio kao poslije Ratka, Rat, poslije Rata, Rat, samo ka i ko izbaci. Pa što vam biti jasno zašto sam stavio poslije Ratka, Ratko. Tako ostaju. I bošnjaci misli da više nema opasnosti za nas. Hajmo mi pitat našeg gospodara Tebare Kavotala šta on kaže, šta je to nama opasnost? Kaže uzvišeni velaju e, zalune i katilune kum hatta ja ruddu kum andinikum in istatavu. Kaže Allah Tebare Kavotala onima koji smatraju da za nas više nema opasnosti ratku uvočen, oni će se neprestano boriti protiv vas Sve dok vas se odvrate od šta? Vašeg imetka, žena, para, Evropske unije, ne, ne, ne. Sve dok vas ne odvrate od vaše vjere ako budu mogli. La ilaha illallah. Uzvišeni kaže, oni će se la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Oni će se neprestano konstantno će se boriti protiv vas sve da vas ne odvrate od vaše vjere ako budu mogli. Šta je tu nama? Pa ne vjerujemo našem gospodaru te bareke otala. Srbija ispunjava uslove za hapšenjem samo jedne budale. Jel da? Čovjeka. A s druge strane, u svoj savez Evropska unija prima na milione oni koji nose i javno ispoljavaju iste ideje kao i ovaj čovjek. Ovo izgleda svi vidi osim Bošnjaka. 92. treće godine, kad smo bili u ratu ovdje, kao borac armije Bosne i Hercegovine tada, i ja sam između ostalog volio da nam dođe kakav američki avion sa nekakvom posebnom bombom da nam malo skrati, jel da, muke, da nas pomognu. Međutim, niti su nas pomagali, niti su nam ukinuli embargo na uvoz oružja, nego su mirno gledali kako ovaj čovjek, koga su uhvatili sad, ubija neselektivno redom sve što se miče po Sarajevu i dalje, je Bosni. Mi smo čekali da nas Amerika pomogne, jel da? To se nije desilo. Nikad neće se nikad ni desiti. Nikad se neće ni desiti. Allah te bareke o ta'ala šalje ovom narodu muđahide. Šalje ljudine. Šalje ljude da nam pojasne na čemu mi to živimo, sa čim treba da umremo, kako treba da živimo. Kada ova skupina ljudina, naše braće Arapa, u Bosni pokreće jedinicu, počinje na polju rata da se desava, dešava nešto drugo. Rat dobija sasvim jednu drugu dimenziju. Istina, tadašnja armija Bosne i Hercegovine, to se mora priznati, je malo stala na svoje noge, ali padom tadašnje, kako je Karadić i Mladić su nazvali Moskve, to jest vozuće ovdje u Maglaju, blizu Maglaja, blizu Zavdovića, padom vozuće, budi se Amerika i budi se krstaši u čitavom svijetu. I kažu, ovaj rat treba zaustaviti. Pitam sebe vas, 92. godine, treće, ne zaustavlja se. Međutim, sve dok smo mi bili žrtve okruženja, Međutim, kada se na rove počelo ulaziti sa tekbirima, kada se u tranše ulazilo samo sa sikirama i noževima, kada su ljudine prolazile kroz četničke rove kao mi danas što šetamo ovdam po mahalama, kada su došli ljudi pa počeli i mahom bošnjaci prihvatati ideje Muhammed Ali Seratu Vastelanu, kada su počele da se mijenjaju zastave po rovovima, mjesto te o zastave la ila ila la, kada su na tenkovno mjesto državnih zastava i grbova i činova bili ljudine sa tekbirima i sa zastavama la ila ila la, Muhammed Rasulullah diže se Amerika da pomogne kao Bosnu čorave ljude da pomogne kao Bosnu Evo sad ćemo mi dignuti par NATO aviona, srušit ćemo 4-5 mostova gore kod Bugojna, Vakufa. Tamo prema Manjač se naređuje da se Dudaković vraća nazad, jer će sve raketirat. Ovo nije tajna. Sad Amerika želi da uđe i ulazi u ovu našu Bosnu kao triumfalno, eto neko ko je zaustavio rat i sada je bosancima bolje. Dali im dva nareska, jedan konjski, jedan pseći i dali nam našim ženama i sestrama i majkama pelene i vate od kojih danas u bolnicama svaka ured druga žena do 30 godina mora da vadi maternicu i jajnike radijacija da ne govorim doneli nam otrove, doneli nam kufr i ulaze kao pobjednici u Bosnu hapse nam one kojima sam malo prije govorio nalaze sebi sluge i hapsili nam ovu našu braću. To su ti isti ljudi koji danas kažu da su uhvatili Ratka Mladića. Kurem sa Allahom da je to istina. To su ti isti ljudi koji danas hvale se da su uhvatili ratnog zločinca. Ja da? I prema njemu se lijepo obhode. A Arapi kao divlje zvijeri bivaju gore u Sarajevu negdje. Po zatvorima ni na nebo, ni na zemlju. Jel da? Igraćemo se sa njima. Evo, držat ćemo ih na očigled svih vas da gledate, a nemamo presude nikakve, nego da vam pokažemo da mi radimo šta hoćemo sa vas. I dok bošnjaci mirno to gledaju, samo ćemo ovako spominjati, jel da? Kukat ćemo. Dove nema, ko da primijeni? Dobit ćemo. Ljudi sjede gore u zatoru, I nama pokazuju, evo, držimo i ne možete ništa. Neki trče i uredima za ljudska prava. Valentinu Insku, on će ti pustiti. On će ti pustiti nekoga vani. S druge pak strane, ovi čoravi, ne znam više, vallahi, kako bi nazvao jedan od tih publicista, jel da, Fatmir, ljubitelj jednog od magistara islamskih nauka, jel da, kaže na jednoj od tribina neki dan da treba ove, nisu trebali nikako dolaziti, šta će oni ovde da napadaju ovaj islam ovde kakav je, izruguje se Arapima, publicista čuj, publicista to mu i pristaje, Ratko Mladić je najmanja, najmanja karika u svemu ovome Karadžić nije ništa više Karadžić nije više ništa na očigle čitavog svijeta evo i ovdje gledam u Bosni na hiljade i hiljade Karadžića, Šešeljevaca, Mladića se diglo i sa ponosom kažu da su oni njegovi sljedenici. A nas, braćo moja, i plemenite i cijeljene sestre, nas je stid da kažemo da smo sljedenici Mohameda, ali i selatu vaselam. Nas je stid da kažemo da da je kod Allah jedino priznata vjera Islam. Nas je stid da kažemo da imamo istinu. Stid nas da kažemo da imamo istinu. Stidimo se istine. La ilaha illallah. Satra smo se, ovaj poziva ovde, ovaj ovde, ama džemat je šerijat. Džemat je šerijat. Ulazi u šerijat ili izlazi, tvoj problem. A nije džemat izo ili ovaj onaj. Ovo je poziv svim muslimanima, bez obzira o kakvom se radi, velikom grešniku ovom onom, svim, pa dajte ljudi, dajte ljudi, o istim se glavama radi. Ma ne interesuje Ratka, jesi li ti klanio ili nisi klanio? Ja sad prvenstveno govorim o onima koji imaju osnovu imana kod sebe, jel da? Jasno je. Međutim, žalost i čemjer kada vidiš na ulicama. Dok prolazim, raduju se, kaže, bošnjaci, muslimani, iz džavije izlazi. Eh, kaže, odlično, ufaćen je. Pa imaš li išta, imaš li išta ispred tog svog nosa da vidiš? I li ti ikad uzao Kur'an u ruke? Ne, kaže. Pa subhanallah razim. Zar ti očekuješ da će tamo nekakav japanski sudija da presudi, jel da? Ratko Mladić. Pogledajte, braća moja, šta govori jedan bivši, kako oni to vole da kažu, visoki predstavnik. Ne, bivši, najniži predstavnik što može biti u bih, Pedi Eždaun. On kaže, Kako je to Srbi? Vrše pritisak da razbiju multietničku državu. Što bi, kaže, moglo dovesti region u novi sukob. Sad ćete vidjeti zašto ovo je važno što on govori i zašto mi ovo pratimo konstantno. Jer sve ovo i kako tiče, braćo i sestre, nas. Ovaj liberalni demokrata, mutant, je bio predstavnik u Bosni, jel da? Pa kaže, da je u Bosni i Hercegovini pored tog napretka nekakvog, jel da? Kaže da je sad u zadnje vrijeme sve krenulo unazad. Jer kaže, ako se ne promijeni ovo stanje kako su Srbi krenuli, Bosna će, kaže, krenuti prema separaciji. Gledajte ovo. A to se kaže on, pedijenš da on, neće desiti bez krvoprolića. I on kaže, mislim, kaže, da je situacija izuzetno loša. Ne kažem, kaže on, da je suko blizu, ali ako sam prije nekoliko mjeseci mogao reći da se to neće dogoditi, sada više nisam siguran. Pogledajte šta govori Pedjež Daun. Zašto ovo govorim? E, slušajte me, braćo. Da bi Bosna i Hercegovina ušla u Evropsku uniju, ona će morati da sredi stanje u svojoj državi. Morat će da sredi sve one koji su pristalice ekstremnog islama, radikalizma, fundamentalizma. Ta ista Bosna morat će sa njima da riješi. To jest, neće moći da budu okupljeni na jednom mjestu, da budu zajedno, jer je i budali jasno da oni ne daju nama da budemo žemati. Ne daju. Ne daju džemat, kad kažem džemat, džemat koji je Allahov džemat, a nije moj i tvoj, nego Allahov džemat, i da se više ovdje tačka stavi na to. Džemat je Allahov džemat, to je šerijat, Allah azeva džel, a nije igra iz Afrikancija, kako mnogi misle. Džemat koji je Allahov džemat, svak ime Allah te varke, ta laza dovoljan. To je onaj koji sprovodi njegove, njegove ajete, naredbe zabrane u praksu. Jer da bi Bosna ušla u Evropsku uniju, to će sigurno morati riješiti. S obzirom da ovi, jel da, moje dojučerašnje komšije vole da meni ulete u kuću, onako nepozvani, u dva, u tri, da hodaju za mnom, da nam podmeću eksplozive, neki tamo, sa strane koji su navodno došli, niko i ne zna, šta se to onda sprema, kako će Bosna ući u Evropsku uniju, to će biti jedan od uslova da se to riješi ili da se smiri ili da se utopi ili da se sa tim sa tim završi da bi onda pedješ da on mogao da bude miran i ovi milion mali ratkića da mirno i neometano i puno lakše završe onaj mali komad zelene zelene boje što je ostalo od Bosne i Hercegovine u rukama nazovi federacije kako Bosna jedino može da uđe u Evropsku uniju. Jer će biti i oni koji nose ideje, jer se Lema sudi prema idejama, prema nijetu, ti hoćeš to, mislio se to, ti kažeš ovo, hoćeš to, ako ne voliš državu, hoćeš da je napadneš, pa ne voli je niko. Napravimo anketu po Bosni, pitaj svakog penzionera čovjeka, voliš li ovu državu, čovjek, ne volim, mrzim je, svi kažu lopovi, U čemu je razlika ako to kažem ja, da je lopov državnik? I ako to kaže običan, ili neobičan, čuje običan, kaže, evo građanin, neko drugi. Ja kad kažem da je lopov državnik i da varuje ovaj narod, e, ja hoću da se dignem pred države. A kad to kaže običan seljak, nekakav tamo, jel da, e, to nije onda problem. Gdje je sloboda govora? Gdje je sloboda govora? Gdje šta je sad sa demokratijom? Vladavinom naroda, jel da? U šta ovi naši pozivaju danima naši po novim znacima? Samo hajmo ući tam, hajmo ući tam, hajmo ući ovde, hajmo ući onde, ma hajmo ući jednom u džennet. Kad ćemo u džennet ući? Ama pusti me gluposti, pusti me ti budalešćina, Zato i jesmo došli u ovakvu situaciju kakvu smo došli. Što nas ti, vaši predstavnici, prodadoše za sve što mogu prodati. Banda Lopovska. Prodadoše ne vjeru, pa prodali su sve. Pa čim zazvoni telefon iz bijele kuće, može, nije problem, odmah ćemo to riješiti. Razumijem, Bože moj. Tako, tako. Tako rade. A bošnjaci, se raduju što je mladić zarobljen. Umjesto da plaću po čitavu noć što nisu prepoznali na milione mladića. Jer eto, mi smo bili multikulti do 1991. godine. Mi smo vjerovali da u Sarajevu može da padne granata. Ha? Markale i td. Nismo vjerovali da je čerašnje naše komšije. Ne mogu da vjerujem da Milorad ili nedeljko može da stavi granatu i ubije moje dijete. Dobro, eto, dotad nisi mogo vjerovat. Ama šta je sad? Šta, zašto sad ne vjeruješ? Zašto ne vjeruješ? Pa zato što je ponovo primio i prihvatio ideju koju mu je donao Pediaš Daun. I Tadić, i Obama, i NATO pakt, i Amerika. Ponovo je Bošo primio isto ono i kaže neće nas. A ovi puste onda na milione četnika da hodaju pa da pipaju puls bošnjacima da vide da li bošnjaci prepoznaju ovu igru koja se zove i farcu hapšenje ratnog zločinca. A bošnjo ko bošnjo. On misli da je merhametluk da čitav život živiš i staviš i da je to sabor i čekaš da ponovo izvije operiš svoj vrat, a on uzme kamu, pa ti grkljan izvadi. To je merhametluk. To je sufijska tu poglavost koja se dobro ukorijela ovde. Čeka samo da da im se kerameti dešavaju. Šesto i nešto džamija, ode u zrak. Ja kerameta. Ja jesmo se odgojili da je u tim džamijama posle sada namaza mu imam rekao, muslimani sprema se, prodajte kravice, kupujte puškice. I da je, mu, da je imam imao kako treba, pa naredio mojezinu, sad uči hajar el džihad, pa da se odazovu ljudi koje je on odgojio, ne bi ovako, ne bi ovako nevjernik viko, nož, žica, srebrenica, ne bi vallahi, nego kad bi vidio i zna da isprav njega, naspram njega stoji ljudina, između njega i ovog samo stoji akida, onda bi kafir znao, ne ne, ovaj ne taktizira, ovaj je spreman da gine za ideju koju zastupa. Nego, Amerikanci nam ponovo odgajaju generaciju ljudi sa svojom kulturom, inaše daje u ulazite, ulazite, mješajte se sa njima, ajmo svi sa svakim, neka je svima dobro, gledam neki dan u Zenici, fakultet islamske nauka, federalna televizija prikazuje kako su napravili turnir, rukomet, nogomet, svi zajedno, cool, sestre, igraju odbojku, ne treba vam posebno govoriti, Šta znači kada se trese neka ženska osoba? Svima dobro. Vidiš, kaže, da nam je dobro. Šta ti je dobro, Bog ti pamet dao? Pa zar ovo nije zatvor za nas? Zar Resul Ali Selatu Vaselam ne kaže da je ovo zatvor za nas? Ako hoćete da budete slobodni bojrom, bojrom izlazite iz zatvora, popunite formulare i nek vam je sastrećom ulazite u džennete. Šta je nama? Nego pozivači danas pozivaju svugdje, samo neće da pozove u iman i u džennete onakve, sa onakvom cijelom sa kakvom se ulazi. Jer moraš da popuniš formulare i za ove formulare mora ozbiljan čovjek. A nije spadalo I neko ko će danas potpisati, sutra neće. I gumici briše uzvišeni traži da se potpišeš život i metak to Allah te bare kretala traži od nas da se potpišemo i da završimo s tim nego mi prvo nećemo da slapamo ugovor zato samo zato što ne vjerujemo kupcu jel da vjerujemo ne bi bilo problem ali zato hoćemo da budemo profesori hoćemo da budemo inženjeri ovo ne znači da sam ja protiv ovog nevallahi da budemo doktori, ali nekako svi ti doktori i doktorce završe i odoše da pregledaju sve blahe redom, dok na red jednog godišnje dođe, eto jedan musliman ili muslimanka sestra, kaže, i onda ovi, e vidiš kako je dobro, kad ti dođeš pa on, pa dobro, eto za mene jest, šta ćeš sa novkim vlahinjama što je prigledao? Ha? Prigledao je maternice od A do Ž, šta ćemo s tim? Gdje su nam privatne ordinacije? Gdje ste to vi? Ajde, otvorite nam nešto. A ne isplati se, jel da? E, nemam ja sto eura da danem za pregled. Il malo nas ima, neće ti svi doći. Ti hoćeš, nemoj samo da mi dolaze pokrivene, nek mi dolazi otkrivene. I onda je šta? Ide ona nova. E, ovo je dobro za davu. Dajte, braćo i sestre, dosta je ovog više. Pa nismo mi djeca ni budale. Pravi od nas budale. Nemojte se da čitam život. Dobro je zato što je dobro, zato što nam treba biti dobro, jer je ovo dobro za davu. Kome valjate više gluposti? Za davu je jedino dobro. Ono što je Resul sa lovim srednjem sa čime došao, to je dobro za davu. Šta je? Uhvati i drži čvrsto. Bori se makar bio sam. Dosta je više filozofiranja. Spremamo ljude, hajmo ući ovde, hajmo u parlament, hajmo u islamsku zajednicu, hajmo sa Sofijama, hajmo sa Šijama, hajmo ovde, hajmo, pa do, ima gdje više da ne ulazimo. Hajmo ući u ravnogosti četnički pokrin, hajmo pustiti brkove, hajmo ući među njih da nas ne prepoznaju, eto, da možemo špionirati tamo. Pa ćemo pjevati, srpska se truba s Kosova čuje. Dosta je više subhanala, zato i jesmo došli u ovo stanje munjanje, pozivanje u sve, samo nećemo da idemo Allahu nikako. I onda se, onda nam nije dobro. Onda nam nešto, jel da, smeta. I, I ovaj referendum koji Milorad Dodik konstantno, konstantno, na koji konstantno postiće, nije ništa drugo nego traženje ustupaka koje je to on, kao što i vidite, veoma pametno dobija. I gledajte šta je uradio u skorašnje vrijeme. Farsa ovog referenduma je sljedeća. Kaže Milorad Dodik kada se potpisivao detonski sporazum i karte koje su bile zacrtane i tamo jedan dio federacije granice sa Republikom Srpskom sa Republikom Srpskom kaže Milorad Dodik dokazuje im da je e, ta linija razgraničenja u to vrijeme u, u ovom u Daytonu bila deblja i da sad ima federacije u šta? federacije u Republici Srpskoj. I on im to dokazuje. Jer je debljim flomasterom obilježeno i on to sad želi da vrati. Pogledajte kako se bori i navodi oko 50 metara. Sve hoće da vrati. Da to pređe u, u okvire Republike, Republike Srpske. I iz Banja Luke se obstavaju, kaže, da imaju rješenje koje su već dobili za među međuentitetska liniju razvaničenja i već su dobili, kaže, na e, koje, nacrca američkih vojnih karti u Daytonu. I kaže, i kaže, da vrati te linije, to jest tih 50, kako on govori, n, e, ovaj, metara, zemlje da se vrati, da se vrati u Republiku Srpsku. I pogledajte, pogledajte zašto se i koliko se bore za svoje, za svoje srpstvo. I sami znate da ovaj srpski general je govorio da će radije, da bi volio, radije će poginuti od metka nego šta, nego da ode u hal. I da se preda. Sam je govorio, <laughs> ja mu to vjerujem, međutim, kad je došlo objezbeđenje za njega, da ga odvede na njegov zaslužni odmor, je tako? I da ga odvede u njegove sad novi odaje i novi život, a te ga, ako se ne pokaje, te ga čeka suđenje pred uzvišenim tevara kevotala i čeka ga džehennem, vječi ako se ne pokaje, oni će ga paziti i maziti i pravit će farsu i pravit će budale od islama i muslimana, na očigled čitavog svijeta pokazivaće da oni svoje zločince tako nekako uvijek tajno odvedu, odvedu na njima, samo njima poznata mjesta, Allah najbolje zna koja su i šta su, dok bošnjaci i bosanci i hercegovci na ovim prostorima izgleda nikako ne vide, nikako ne vide šta se u stvari iza ovoga, iza ovoga svega, svega krije. Toliko, braćo moja i sestre, od mene, halalite mi, ako je bilo kakvih opaski, malo sam i prehlađen, a na kraju kreva neće se vadit prehladom, mi nismo, jel da, samo smo robovi milosti milostivog, Allah molim da mi primi ono što sam pogodio, to je od njega te barek, evo tala što sam promašio, to je od mene, i od šetana, i molim Allah te barek, evo tala da uputi ove narode, i molim Allah te barek, evo tala da im podari svjetlost, da vide, vallahi želim im, tako mi je Allaha, želim im svako dobro uputom gospodara te Tebareke Otala ako je ovo nešto zbog čega oni mene trebaju ili nas ubiti, protvarati, pa šta ću im ja ja ovako nas uči Resulala i Selatovo Selam mi pozivamo, dođite u okrilje Islama i Mana ostavite se ovi ajmo u džemat, ne moj tvoj nego džemat Muhammed Ali Selatovo Selam pa da zajedno zajedno izgrađujemo ono što je izrađivo naš poslanik sallallahu alihi wa sallam Toliko, braćo moja i sestre od mene, Allah vam dao svaki hajr, Allah vam dao svako dobro, pa se vidimo biznillah i teala i čujemo uz Allahovu pomoć. Assalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته والفساد بأرض تساها خمول وخوف ودكي سلوحا Šta se to iza brda baga, šta se to u Božimu dešava? www.baltan.com Soba put djelnika Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, o kojima govore mnogo toga, a najmanji iskrivaju. teško vam Allah Riječ istine se mora reći. Posjetite nas. Soba. Put vjernika. Put vjernika.